Ainara Ratibel berriako kastaria Parisen egunon? Egunon. Parisera heldu berri zarete, berria kasetako hiru hiru langile iru kasetari. E, nolako izan da, beraz heltzea, zer e, ze giro somatu duzu, Bueno, ba, e, lankidetako bat larun batean e, zen, eta beste bi aste artean, eta pixka bat, ba, lehen egunak pasa ditugu pizkat dena dena antolatzen, pista gu ere irian kokatzen eta eta bueno, ba, ba egia esan azken prestaketa lanak egiten nabiltza, sena ingurua ba nahiko itxita dute, batez ere ba inguru hoietan egingo delako hasiera ekitaldi hori eta puntu batzuetara iritsi eta eta ezin duzu pasatu, hainbat kaleetan ere ez ba QR kode bat ez badaukazu eta QR hori kode hori ematen dizute ba, edo bertan bizitokia bali mauzu, bertan lan egiten baduzu, edo bestelako arratzoien gatik, e, bueno, e, segurtasun eta poliziaren presentziare nahiko handia da, bat zoa didez, e, Eliseo parke inguru hoietan e, ibili ginen, eta batez ere kune hoietan ba, ba handia zen, baita toki turistikoetan, eta garraio garraio lekuetan, ez Bai, bai, tren, metro edo autobus estazioetan. Zuek kastari txartelarekin erran baita baduzue gune guzitera zartzeko eskubide edo gune mm. batzuk oraindik debekatu dituzue? Eh, adibidez, e, ez gu orokorrean kirolguneetara bai, baina eh hasiera ekitaldia kazetari guztiak ezin gara sartu. Eh, eskaera handiko ekitalditzat hartzen da orduan eh, aurretik egin behar duzu eskaria eta gure kasuan e, eh, zarrera bat eh, izango dugu eta Mikel Rodriguez lankidea jungo da biharra zira ekitaldi hori jarraitzera zena inguruan eta besteok ezin gara, ezin gara pasatu. Aipatutze, aipatutze. E, beste egunetara eta kirolgunetara bai, eh, arazori gabe, baina badira ekitaldi batzu ba, ala izendatua daudena. Ja, Beraz, ainara natibel, e, eh, berri okastaria, eh, nahi genuket jakin e, kirol gune, kirol zelaiak, ea Paris inguruan diren, edo uh -huh. bazterrago dire, zuek euskal kirolariak segituko baitu zuen, nola antolatuko zarete segitzeko euskal kirolari horiek? Ba, bueno, e, prinsipioz guk Paris inguruan, e, iru ere modau bez, Paris ingurua, eta gero ba kanpokaldean daudenak eta incluso beste herri batzuetan e, daudenak ere bai eta taitin ere zurlariak bertan ari ariko dira lehiatzen ezta ba gu Paris ingurukoei e, erreparatuko diegu batez ere eta ba mugituko gara e, tokiaren arabera kasu batzuetan E, bueno, akreditatuta dauden kazetarioi garraio txartela digute e, jokoetan zehar erabilializateko eta edo zen garraio bide zoan, zoan dugu, trena, metro, autobusa, e, horreta mugituko gara, eta urrutiago daudenetara, e, ba, prentxagunetik autobusak e, daude, e, maiztasun handiarekin, e, gune bakoitzera, orduan bertatik, bertatik e, joango gara autobus hoietan, eta ekarri egiten zaituztena. Mm. E, handiarekin daude, orduan gure kokapenaren edo gure gunearen eh, arabera, ba horrela horrela mugituko gara kasu batzuetan garraio publikoa erabiliz eta beste batzuetan ba antolakuntzak eh, jartzen dituenak baliatu. Azken galdera bat hainara, beraz berrian ikusi dugu janik egunero geigarri baterako duzuela, utzet uh lau sortzi horritako geigarri hori osatzeko azki material izango zua euskal kirolariek izango dira zuen jarraipen gaien nagusiena, ez? Bai, hori da, eta gero ere, ba, e, o, e, jarraipena egingo dugu, e, eta gero baita ere, ba, noski kirolario naziarte maiako kirolari horiek egiten dituzten marken berri ere noski e, emango dugu, proba garrantzitsuna, ba, eun metroak direla, maratoia dela, e, gimnastikako, ba, or, or Simon Bailsen game egongo dira jarrita foku guztiak, eta eta hoien jarraipena ere egingo dugu eta eta noski baita ere ba jokoen beste alde hori ere landuko dugu, ez? Izan ere jokoek ikuspegitik ez ezik, ba ikuspegi ekonomiko edo sozial batetik. Mm. Baina Ratibel, berriko kastaria, suerte eta ongi pasa. Eskarrik asko eta eta hori da berrian izango duzu gure gure egunerokoaren berri eta noski euskal kirolarien jardunaren berri. Segituko zaituztegu, mila esker. Mila esker.